Ondom die stede, die gat staan met die stede de bon, Otorot in Aruer gebouw, en ook Atrot so van, Joser, Joogba, Bidnimra en Bidgoran. Die stede het sterk mieren gehad, en daar was krale vir die skape en bokke. Die reben staan met die stede gespon, Jelale en Kariotayum gebouw en ook Nebo, Baal Mion en Sibma. Hulle het nieuwe name gegeven vir die stede wat hulle gebouw het. Die familie van Makker sien van Manasse het nog geleerd gegaan en hulle het die land oorwin. Hulle het die Amorite weggejaag wat daar gewoon het. Mooses het die land geleerd vir Makker sien van Manasse gegee, en Makker het daar gaan woon. Jaar sien van Manasse het een klomp dorpies oorwin en hy het hulle die jaar dorpe genoem. Noabag het die stad Kenaak oorwin en ook die dorpies daar nabij. Hy het die stad Noabag genoem, dit was diezelfde soos sy eie naam.